السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه تسليما مزيدا وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapokutana tena katika kipindi chako kipendacho cha at-tauhid awwala tauhid mwanzo tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupa fursa hii kwani tuwapata kukumbushana mengi kuhusiana na mada hii muhimu ya at-tauhid ya kujifunza na kujikumbusha namna ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa katika imani sahihi ya Kiislamu Leo biidhnillah tabaraka wa taala tumalizie sehemu ya khasaisu aqidati alislamia aqidati ahli sunnati wal jamaa mambo ya kipekee ambayo yanapatikana katika aqida sahihi ya Kiislamu aqida ya ahli sunnati wal jamaa katika kipindi kilichotangulia tuliweza kutaja mambo kadha wa kadha na leo biidhnillahi taala tutaendelea kuanzia kwa jambo la ishirini miongoni mwa mambo ya kipekee ya, ya, ya aqida ya ahlusunnati waljamaa na jambo hili ni tusilu ila takwini ummatin qawiyah aqida hii sahihi ya Kiislamu ndio sababu ya kujenga umma generation ama watu ambao wana nguvu ya kiimani na wana nguvu ya kimada ila takwini ummatan qawiya ina ni sababu ya muislamu kuwa strong kuwa mwenye nguvu kiimani na ki mambo mengine kama vile kimada katika dini yake تبذل كل غال ورخيص في سبيل تثبيت دينها وتوضيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في في ذلك السبيل Muislamu anapokuwa na imani sahihi anapokuwa na akida sahiha basi yeye siku zote huwa ni mwenye bidii katika kueneza ujumbe wa dini yake huwa ni huwa ni mwenye bidii kufikisha qala Allah qala Rasulullah kwa sababu yeye anaelewa wazi ya kuwa mwenye kulipa ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa dini hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala si ya mwingine yeye akawa anajitolea kwa kila hali na mali katika njia hiyo ya kumhudumia Allah subhanahu wa ta'ala imma ni kwa ibada ya moja kwa moja au ni kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala wala yahabuhu min arjafil murjafin wa takhdhilil mukhdhilin naye anakuwa haogopi lawama kutoka kwa yoyote maadam yeye anajua anafanya jambo ambalo kwamba ni sawa ajua anafanya jambo ambalo ni la kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala basi yeye siku zote atakuwa anajikakamua kuweza kumhudumia Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kufanya ya mambo ya kumridhisha Allah na kufikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtu hawezi kuwa na sifa hii isipokuwa awe na aqida sahihi awe anamjua Allah subhanahu wa ta'ala vyema na ameitambua aqida ambayo mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameifunza na kuacha nyuma ndivyo atakuwa na sifa kama hii miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida hii ya sunnati wal jamaa نكوة تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة عقيدة هي صحيحة imani hii ya kisawasawa ya Kiislamu Muislamu anapopata anapojaliwa nayo basi yeye biidhnillahi tabaraka wa taala atakuwa anaivalue atakuwa anaipa hadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya nabii sallallahu alayhi wasallam anaposikia qala Allah hapo ndo misho yake anaposikia mtume sallallahu alayhi wasallama amesema mtume sallallahu alayhi wasallama ameamrisha mtume sallallahu alayhi wasallama amekataza basi yeye anakuwa ni mwepesi wa kufuata lile ambalo kwamba limetajwa kwa Qur'ani au Sunna na vile vile anakuwa ni mwepesi wa kujiweka mbali na lile ambalo kwamba amelikataza nabii sallallahu alayhi wasallam لانه يعلم أن الكتاب والسنه حق وصواب kwa sababu yeye ajua wazi ya kuwa kinachoamrisha Qur'an ni jambo ambalo kwamba ni haki na jambo ambalo kwamba la sawa na Qur'an inaamrisha kwa faida ya mwanadamu mwenyewe na lolote ambalo kwamba lakatazwa na Qur'an au lakatazwa na sunna ya Nabii sallallahu alaihi wasallam ni jambo ambalo kwamba lina madhara na limekatazwa kwa maslahi ya mja mwenyewe Muislamu anatambua hilo. Muislamu mwenye akida ya kisawasawa si yule ambaye atasema ah, hadithi hii hadithi hii haingiani na akili yangu. Hai hadithi hii haiendi sambamba na akili yangu. Hadithi hii naona imepitwa na wakati. Au aya hii wakati wake ulikuwa ni wakati huo miaka elfu moja mia nne na zaidi iliyopita. Leo hii aya hii imepitwa na wakati la bali Muislamu anajua Qur'ani na Sunna sahiha ya Nabii sallallahu alayhi wasallam ni ni ni jambo ambalo kwamba ni mulaimun likulli zamanin wa makan ni jambo ambalo kwamba lina manufaa wakati wowote wa sehemu yoyote mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atakaporithi dunia hii na vilivyomo yeye anaelewa kuwa Qur'ani na Sunna ni hudan wa rahma ni uongofu na ni rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala fayamba'ithu bidhalika ila ta'dhimiha wal biha basi kwa sababu ya kujua kwake hilo ya kuwa uongofu katika huu ulimwengu unaweza tu kupatikana katika Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho sahihi ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam basi yeye hilo lilamfanya siku zote ajibidishe kuelewa Qur'ani vyema kuelewa sunna vyema na vile vile kutukuza Qur'ani na sunna na kunyanyua hadhi yake hii ni jambo ambalo kwamba linapatikana katika aqida salima sahiha ya Uislamu aqida ya ahlu sunnati wal jamaa miongoni mwa mambo ya kipekee ya aqida hii ya Kiislamu sahih aqida ya ahlu sunnati wal jamaa ni kuwa tarbutu almu'mina bisalafihi salih tarbutu almu'mina bisalafihi salih inamfungamanisha muislamu eh, na wema waliomtangulia kwa sababu kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na wema mtume sallallahu alayhi wasallam akahimizwa kuwafuata hawa wema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutaja mitume wengi tu katika Qur'an mtume akaambiwa ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadih Mtume akaambiwa alayhi salatu wassalam hawa ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa uongofu basi fuata uongofu wao na msingi ya uongofu wa mitume wa Allah ni kusimamisha tauhid katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo anafaa kupokeshwa nayo Allah jalla jalaluhu vivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ya kuwa wattabi' millata ibrahima hanifa anittabi' thumma awhayna ilayka أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين متى صلى الله عليه alifungamanishwa na wema waliomtangulia na akaambiwa afuate hiyo mila ambayo ni hanif ni mila ambayo siku zote inaegemea upande wa sawa inaegemea ukweli ni mila ambayo kwamba ni ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala vivyo hivyo sisi tukatakiwa tufungamanishe akida yetu na namna tunavyoelewa dini yetu na kama walivyoelewa wema waliotangulia as-salafu salih na akida hii sahihi ya ahlu sunnati wal jamaa inakuunganisha inakufungamanisha na wema waliokutangulia wakiongozwa na mtume wako sallallahu alayhi wasallam kwa sababu hili ndilo alilotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akatoa tahadhari akasema waman yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء مصيرا katika aya hii Allah anazungumzia umuhimu wa kufuata njia ya nabii sallallahu alaihi wasallam na Allah hakutosheka tu subhanahu wa ta'ala kutaja njia ya mtume wake bali akasema wayattabi ghayra sabilil mu'minin na mtu kama huyu bali na kumkhalifu na kumpiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam anafuata njia isiyokuwa njia ya waumini kwa hivyo mimi na wewe ndugu yangu mtazamaji tunatakiwa sisi kufuata njia ya wema waliotangulia ya salaf waliotutangulia alayhi salam uh, rahimahumullah tabaraka wa taala kwa hivyo aqida hii ya Kiislamu miongoni mwa mambo yake ya kipekee inakuunganisha wewe inakuunganisha wewe na wema waliokutangulia na ni na ni kuunganishwa iliyokuwa bora kiasi gani ni jambo ambalo kwamba la bora jambo ambalo kwamba ni cha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwayo kwa sababu falkhairu kullal khair bittiba'ihim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum wa rahimahumullah kwa sababu khairi yote ya kidini ambayo utapata wewe ni wewe kujaribu kujifananisha na kuwafuata wema waliotangulia akiongozwa na alayhi salatu wassalam mtume wetu sallallahu alayhi wasallam na amasema ukweli aliyesema wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf na khairi yote inapatikana katika kuwafuata wema waliotangulia katika mambo ambayo ya, ya, ya, ya kidini na mambo ya kiibada na shari yote yanapatikana katika bid'a iliyoanzishwa na watu waliokuja baadaye kwa hivyo wewe ukiwa unataka uislamu sahihi ikiwa unataka kupata Uislamu ambaye aliotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam basi msingi wako iwe ni kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na lao wewe hali yako ikiwa ni hivyo siku zote ibada yako unazingatia ni vipi mtume sallallahu alaihi wasallam alifunza ni vipi mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya jambo fulani ikiwa hiyo ndo hali yako basi itakuwa wewe unajiunganisha unajifananisha na wema waliotangulia na utakapofanya hivyo basi biidhnillahi tabaraka wa taala imani hii sahihi na aqida hii sahihi itakuhakikishia alhaya alkarima fi hadhihi alhayati dunya wa fi alakhirah itakuhakikishia maisha mazuri katika huu ulimwengu na vile vile kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala na hili ni jambo lingine ambalo kwamba la kipekee inayopatikana katika akida sahihi ya Kiislamu mtu ambaye amejaliwa kupata akida hii sahihi basi yeye atakuwa na utulivu wa, wa utulivu usiokuwa na kifani ndani moyoni mwake atakuwa na amani maishani mwake atakuwa na matarajio mema mbele ya Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala katika huu ulimwengu kwenye maisha ya barzakh kaburini na kesho atakapokutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن katika kivuli cha aqida sahihi ya Kiislamu ndio mtu hupata utulivu wa moyo mtu ambaye ameikubali aqida hii yeye hana wasiwasi hana kubabaika maishani kwa sababu yeye amejitahidi kufata yale ambayo amewachiwa na Allah na kujiweka mbali na yale ambayo amekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea ikawa hakuna jambo la kumbabaisha si maadui si umaskini si maradhi bali yeye akawa moyo wake umeunganishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya aqida sahihi aliyajaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala fa fi dhilli al-aqida al-islamiyya yatahaqqaqu al-amn wal-hayatu al-karima basi eh, amani the peace of heart and mind na maisha mazuri muslimu ataweza kupata ikiwa wewe ni muslimu na maisha yako imejaa hofu maisha yako imejaa kufadhaika na kubabaika basi moja katika matatizo yanaweza kuwa ni katika akida yako katika imani yako kwa sababu ikiwa wewe utakuwa na imani ya kisawasawa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi hilo lafaa kukupatia amani maishani haijalishi matatizo mazito ambayo utakuwa unayapitia ndani moyoni mwako wewe utakuwa umetulia utakuwa una hope una matarajio mazuri katika maisha kwa sababu dhalika annaha taqumu ala al-imani billah kwa sababu wewe unamwamini Allah subhanahu wa ta'ala unajua sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ala kulli shay'in qadir ya kuwa Allah ni muweza wa kila kitu unajua kuwa Allah anaweza kabadilisha hali yako kwa kufumba macho na kufumbua unajua ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho kwamba kinatokea katika huu ulimwengu au kufanyika isipokuwa kwa amri yake na idhini yake na ruhusa yake fafa wa wujubu ifradil ifradihi bilibada duna ma siwa na muislamu anapoamini hivyo basi anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na wewe unapompokesha Allah katika ibada ukajizatiti wewe kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala anavofaa kuabudiwa na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumtegemea basi hakuna shaka hilo ni sababu ya wewe kupata amani maishani kupata khairi maishani na kupata furaha katika huu ulimwengu na vile vile kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo pasina na imani hakuwezi patikana amani ili wewe uweze kupata amani kikamilifu maishani mwako ndani moyoni mwako akhira yako ni lazima wewe uwe na imani kwa hivyo amani na imani ni mambo mawili ambayo kwamba yanaenda sawa sawa ikiwa imani itakosekana basi lazima amani itakosekana hata kama itaonekana kuwa una amani ya kuonekana dhahiran basi ndani moyoni mwa mtu anakuwa amekosa amani ndio maana baadhi yao huwa wamejaliwa huwa wamejaliwa kila kitu iwe ni utajiri iwe ni jina la kutajika iwe ni heshima miongoni mwa wenzao wanawazunguka lakini mwishowe mtu anakosa amani ndani moyoni mwake na anaona yeye aende kutafuta hiyo amani kwingine inampelekea yeye kukata uhai wake inampelekea yeye kuondoa roho yake yani kucommit suicide kwa sababu mtu pamoja na kuwa ana kila kitu maishani anahisi ya kuwa bado kuna jambo ambalo kwamba anakosa ndani moyoni mwake anakosa amani maishani basi misho inakuwa yeye ni kujiondoa ni kumaliza maisha yake huu ulimwengu akitafuta hiyo amani lakini laiti angelijua ya kuwa amani hii anayoitafuta inapatikana katika imani yake katika yeye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndio Mola wa kupekee anayeabudiwa kwa hivyo akida hii ya Kiislamu akida ya ahlu sunnati wal jamaa inamhakikishia Muislamu inamhakikishia Muislamu amani katika maisha yake inamhakikishia Muislamu maisha mazuri katika maisha yake ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwa Qur'an akasema alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون hakika wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na hawajachanganya imani yao na dhulma ya aina yoyote hasa ashirku billah wakajiepusha na shirk na aina zake Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika lahumul amn hawa ndio watakuwa na amani katika dunia na akhira wahum muhtaduna fi dunya wa fil akhirah na wao wataweza kuongozwa katika hii dunia na vile vile akhirah wataweza kuongozwa katika kupita sirat na kuongozwa katika kufikishwa katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mpenzi mtazamaji ikiwa wewe wataka kupata amani katika huu ulimwengu wataka kupata amani akhira utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala wataka kuwa na uongofu katika huu ulimwengu wataka kuwa na uongofu kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala basi shikamana na aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa shikamana na aqida ya wema waliotangulia kuwa katika manhaj na mfumo wa maisha ya wema waliokutangulia na biidhnillahi tabaraka wa taala utaona ya kuwa maisha yako itakuwa ni maisha tofauti utulivu moyoni mwako ita, itakithiri itaongezeka na utakuwa na itmiinan utakuwa na utulivu katika maisha yako utakuwa na amani katika maisha yako utaweza wewe kushinda ma, mawazo mengi ambayo hukumba lau ukiwa wewe utakuwa na imani hii ya kumtambua Allah imani hii ya aqida ya sahihi ya Kiislamu aqida ya ahlu sunnati wal jamaa fa ahlu taqwa wal iman al amnu tam jambo ambalo kwamba halina shaka ni kuwa watu wacha Mungu watu ambao wamemwamini Allah na wanajitahidi kuwa katika mipaka ya Allah wanavyoweza basi hawa ndio watu ambao huwa na maisha mazuri hao ndio watu ambao wana amani iliyotimia walihtidau tam na hao ndo watu ambao wamepata uongofu wa kisawasawa hao ndo watu ambao wamepata uongofu wa kisawasawa fi dunya wa fil akhirah fil ajali wal ajil katika huu ulimwengu na vile vile kesho utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ikiwa mpenzi mtazamaji iwe wewe ni muislamu ama wewe si muislamu na unahisi ya kuwa kuna mengi yanakukumba maishani kuna mengi yanakusumbua maishani hasa psychological things mambo ya kimawazo mambo ya kiakili mambo ya kiroho basi jaribu Uislamu jaribu Uislamu Uislamu sahihi aliyoifunza Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kutakuwa na mabadiliko makubwa katika maisha yako na wala hakuna shaka kwa hilo na anavyosema Sheikh fa ahlu taqwa والإيمان لهم الأمن التام والاهتداء التام في العاجل وفي الآجل wale watu ambao kwamba wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wakawa na imani ya kisawasawa wakajitahidi katika practical uh, parts of ibada mambo ambayo kwamba ni ya kimuamala wakajitahidi katika hayo basi hao ndio watapata amani ya kisawasawa katika hii dunia na akhira na vile vile wao ndio watakupata uongofu wa kisawasawa katika hii dunia na akhira kinyume na watu wa shirk na watu wa maasiya kinyume na watu wa shirk na watu wa maasiya wao siku zote ni ahlul khawf ni watu ambao ndani nyoyoni moyoni mwao imejaa hofu mimi na wewe ndugu yangu dada yangu sisi ni watu ambao kila wakati watu tunamkosea Allah mara kwa mara utajikuta ya kuwa umefanya maasi fulani umefanya tendo fulani ambalo kwamba halimridhishi Allah na mwanadamu anapokuwa katika maasi katika makosa fulani ambayo Allah haridhi hawezi kuwa na utulivu moyoni mwake siku zote atakuwa na fadhaa fadha. siku zote atakuwa na mwenye kubabaika siku zote atakuwa na hofu ambayo hajui hofu hii inatoka wapi kumbe ni athari ya yale maasi ni athari ya yale machafu anayoyafanya kwa hivyo ikiwa tunataka amani inapatikana katika imani sahihi ya ahlus sunnati wal jamaa na utakuta ya kuwa watu ambao ni washirk na maasi siku zote wao fahum fahum muhaddaduna bil'uqubati wan-naqamati fi sa'ir al-awqat mtu huisi ya kuwa kuna mengi ambayo kwamba inamkabili ana maadui wengi kwa nini una maadui kwa sababu ya zile vituko ambavyo kwamba wanafanyia watu labda kwa nini una maadui ni kwa sababu umekuwa adui wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja au nyingine kwa sababu ya maasi unazozifanya kwa nini una maadui ni kwa sababu wewe huwafanyii watu wema ambao wanatarajiwa kufanyiwa kwa hivyo ikiwa mtu yeye hana imani ya kisawasawa na hana matendo mazuri basi atajikuta katika tabia mbovu mbovu au atajikuta yeye wakati wote ana hofu fulani ana eh, yani ana mambo fulani ambayo kwamba anayaogopa ana hofu hana imani katika hana amani moyoni mwake na ni kwa sababu yeye kuacha imani ya kisawasawa. Kwa hivyo katika moja katika mambo mazuri ambayo yanapatikana katika akida hii ya Ahlus Sunnah wal Jamaa ni kwa kuhakikishia wewe maisha mazuri ulimwenguni maisha mazuri utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile aqida hii sahihi ahlus sunnati wal jamaa tamla'u alqalba bitawakkuli ala Allah inajaza roho ya munadamu roho ya munja ukweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa mtu siku zote tegemeo lake ni Allah inakuwa yeye kutafuta usaidizi kwake ni kutoka kwa Allah فالعقيدة الإسلامية تأمر العبد بأن يكون قلبه مطويا على سراج من التوكل على الله عقيدة صحيحة أهل السنة والجماعة إن أنفندش مسلام مويواك ومفنغمانش ونمولواك تقميولاك إيواني مولواك الله سبحانه وتعالى والتوكل على لسان الشرع إنما يراد به توجه القلب إلى الله حال العمل na maana ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni wakati wewe unapofanya unapofanya jambo fulani unapofanya jambo fulani moyo wako uwa umeungamanishwa na Allah subhanahu wa ta'ala wewe ndio wakufanya lakini wajua kuwa wakutekeleza na kufanikisha na kurahisisha ni Allah subhanahu wa ta'ala jambo lolote ambalo kwamba unalifanya akida hii sahihi ya kufunza ya kuwa weka tegemeo lako kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala tarajia usaidizi kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na ukawa unamtegemea yeye peke yake hiyo ndio siri ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na uhakika wake ni mtu kuchukua hatua kisha akawa anatarajia usaidizi kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala na yule ambaye kwamba amehakikisha kumtegemea Allah ni yule ambaye anachukua hatua ni yule ambaye zile sababu na eh, hatua zinazofaa kuchukuliwa amezichukua lakini mtu ambaye kwamba atajikalia tu mtu ambaye yeye hajibidishi kufanya mambo ambayo ni ya kumletea khairi na kumweka mbali na shari kisha adaye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala huko si kumtegemea Allah bali hayo ni madai hayo ni madai na kama vile leo tuna pambana na janga hili la corona kisha mtu akasema ah Allah subhanahu wa ta'ala yuko ni mnajisumbua nini bana yeye akawa anasalamiana akawa ana hug akawa havai eh, mask for example akawa yeye hanawi anavyofaa kunawa yani hachukue tahadhari ambayo ameambiwa hachukue hafati mwongozo ambao amepewa kufuata ili ajiweke mbali na maradhi haya kisha akadai kuwa yeye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala naona mtu ambaye anajisumbua kufuata e, maelekezo haya ni mtu ambaye hamtegemei Allah basi huyo ni mtu ambaye anafahamu fahmun khati ameelewa visivyo maana ya kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala watu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu ambaye anajitahidi kuchukua hatua zinazofaa kuchukuliwa lakini akajua ya kuwa wa kufanikisha ni Allah akachukua hatua zinazofaa kuchukuliwa kujiweka mbali na maradhi kujiweka mbali na janga lolote kujiweka mbali na chochote cha kumdhuru lakini akatambua ya kuwa chochote ambacho kwamba Allah amenipangia litanifika huyu wa kumtegemea Allah kwa namna hii ni mtu ambaye inapo, inapotokea vitu ambavyo kwamba hajavitarajia haja inavyotokea kinyume na alivyotarajia yeye anakuwa bado moyo wake umeanganika na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ajua Allah amekadiri hili kwa sababu ambalo kwamba lina hikma ya hali ya juu ndani yake kwa hivyo aqida ya ahlu sunnati wal jamaa inakuhakikishia wewe moyo wako kuwa umeungana na Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla jalaluhu kwa hivyo tujibidisha sisi kumtegemea Allah na wakati huo huo ni kuchukua hatua ambazo kwamba zinafaa kuchukuliwa asema Sheikh hafidhahullah tabaraka wa taala wa a'zamu wa a'zamu tawakkuli 'ala Allah atawakkulu 'alayhi 'azza wa jal fi talab alhidayati wa tajrid at na ukweli wa kumtegemea Allah au halisia wa kumtegemea Allah au kumtegemea Allah bora zaidi ni kule muslamu anatarajia uongofu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waona watu wanatofautiana kwa mambo mbalimbali, ukamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtarajia akuonyeshe lile ambalo kwamba la sawa, lile ambalo kwamba lafaa kufanywa ili liweze kukufaa katika dunia yako na akhira yako na tajridu tauhid na vile vile kuhakikisha tauhid katika maisha yako na kumfuata mtume wako sallallahu alayhi wasallam باذن tabaraka تبارك وتعالى tutakomea hapa kwa leo lakini hatujamaliza bado mambo haya kipekee ya aqida ya ahlus sunnah wal jamaa na Allah subhanahu wa ta'ala akitupatia fursa nyingine tutaweza kuyamaliza eh, tuzingatia yale ambayo tumesema leo na tuweze kuweka kwenye vitendo na Allah subhanahu wa ta'ala atatutulia baraka fi dunya wa fil akhirah wa wajazakumullahu khaira subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh